Diakons Gatis. Avotiņš. <laughs> un nesāja avotiņa. Uh, prieks jūs visus uh, pēc ilgāka laika, ne, ir prieks pēc ilgāka laika būt ar jums visiem kopā. It sevišķi šodien, 14. februārī, kad... Kuru Parasti visi svin kā visu iemīlējušos dienu. Jā, un Gatis pēc tam vēlāk pastāstīs, kāda ir šī tradīcija veidojusies, vai tā ir vai nav svinama diena. <laughs> Un, Kaut to mēs un, paši izdomājam. <laughs> jā, un protams šodien arī varbūt pieminēšu kādus dažus faktus, kas mazāk zināmi vai mazāk vai vairāk, bet ir saistīti ar šo dienu. Un šis rīta cēliens mums arī būs veltīts šai mīlestības dienai, mīlestībai. Un, tāpēc arī aicinu jūs piedalīties šodienas rīta cēlienā. Tā aktīvi ņemt dalību, un mēs pie jums vēršamies ar divām lietām viens, mēs esam dzirdējuši daudz, daudz aforismu domu, kas ir mīlestība. Uzrakstat tad jūs, vai arī piezinat un pasakat, kas jūsuprāt ir mīlestība. Un vēl mēs aicinām jūs dalīties ar kādu skaistu mīlestības stāstu. Jā, un te man uzreiz nāca atmiņā, ka bērni ļoti skaisti mēdz rakstīt tādas labas domas par mīlestību, un tad bija man atmiņā no interneta dzīlēm par tādiem bērnu izteicieniem. Un tad viens bija tāds apmēram, ka prasa viena meitenīte, vai tu mani mīli? Puisīts saka, jā, es tevi mīlu. Meitene prasa, nu tā kā mamma un tētis, teica, viņš saka, nē, tā pa īstam. <laughs> Un kas tad ir šī īstā mīlestība? Aicinu jūs rakstīt uz SMS vai WhatsApp ziņās uz studiju 6-7 266, 77, 272, un arī zvanīt uz tālruni studijā 679, 931, lai dalītos ar saviem mīlestības stāstiem, ar stāstiem, kā jūs iepazināties, vai kādiem līdzīgiem stāstiem. Pirms pie reizes varbūt atsauksies kāds pāris. Pirms diviem gadiem Siguldas prāvests Rihards Rasnacis izveidoja tādu akciju, kas palika savā ziņā populāra visā pasaulē, jo arī ārzemju kanālos tika pārraidīts. Viņš piedāvāja sadarinātajiem vai tiem, kas ir iemīlējušies, viņš piedāvāja gredzenus – lai pie viņa ierodās, viņš viņiem uzdāvinās gredzenus, lai puisis varētu bildināt meiteni, lai viņa varētu aprecēties. <laughs> Tas tāds kā pamudinājums. Un tad papildus tam varbūt ir kāds pāris, kurš šobrīd klausās, kuri ir uh, izmantojuši šo iespēju, saņēmuši gredzenu. Saņēmuši un, drosmi. saņēmuši drosmi un šobrīd jau ir varbūt uh, laulājušies, uh, Nu, vai kāds, kā savādāk ir izvērties šis dzīves stāsts. Uh, jebkurā gadījumā aicinām zvanīt gan šos pārus, gan arī citus, lai dalītos ar šiem saviem mīlestības stāstiem. Jā, un kamēr mēs gaidām jūsu zvanus, jūsu īziņas un aicinām jūs aktīvi ņemt dalību, tad uh, man ir kāds aforisms par mīlestību. Vienīgi mīlestība ir augstāka par mūziku, bet arī mīlestībai ir melodija. Un tagad, lai skan kāda dziesma, man šķiet eh, mums visiem eh, zināma. Tās autors ir uh, itāļu dziedātājs uh, Toto Kutunio, bet uh, viņu uh, zina cilvēki vairāk kā Džoda Sēna dziedātu dziesmu, bet uh, šoreiz šī dziesma būs Krievu valodā un viņu dziedāts četru jaunekļu ansamblis, kas arī saucās Kvatro. Tad lai skan mums visiem tik zināmā dziesma. зачем тогда мне жить? В шуме дней, как в потоках дождя, Сорванным листом кружить. Если б не было тебя, я б выдумал себе любовь. Я твои в ней искал бы черты, и убеждался вновь и вновь что это все ж не ты. шагов. Если б не было тебя, и мне не быть собой самим, так и жил бы твой призрак, любя призраком твоим любим. Если б не было тебя, я знаю, что не смог. Rādījumā arī klausītāji, tu esi kopā ar mums rīta cēlienā, un šeit studijā esmu Esaija. Un, un Diekons Gatis, un mēs šodien runājam par mīlestību, un kā tikko dzirdējām dziesmā, ja tu nebūtu eksistējis, kāpēc man būtu jāeksistē? Nu tā precīzāk tulkojot varbūt no orģināla valodas, bet uh, tiešām uh, mīlestība, uh, ko mēs varam attiecināt gan uz Dievu, uh, gan uz saviem līdzcilvēkiem, un īpaši romantiskā veidā, protams, uz tiem, ar kuriem kurus esam iemīlējuši kā savu otro pusīti, kā tādu, kas, ar kuriem vēlamies pavadīt savu dzīvi kopā. Bet uh, pirms mēs runājam tālāk par uh, Valentīnu dienu, mums ir atrakstīta kāda ziņa slavēts Mūsu kungs Jēzus Kristus, paldies par skaisto mīlestības dziesmu, ko izpildīja Liepājas eņģeļi. Un uh, raksta mirdze no Liepājas, un mirdze es atbildu uz tavu jautājumu. Tā, uh, tas ir fragments vai tie ir panti no uh, Pāvila pirmās vēstules korintiešiem no 13. nodaļas. Uh, jā, Pāvila vēsture korintiešiem 13. nodaļa augstā mīlestības uh, dziesma. Uh, Un šī dziesma saucās, ja es runātu, bet man šķiet, ka viņu YouTube mm, nevar atrast. Tad jāiet, jāmeklē Liepājā pirmavoti un jālūdz, lai dzied. Jā, tā ir mīlestības himna, ko mēs vienmēr mīlam lasīt un priecāties, cik viņa ir skaista. Bet vēl skaistāk, kā es vienā rīta katehēzē dzirdēju, ja mēs tā mīlestības vietā ieliekam savu vārdu un kļūstam paši par šīs mīlestības nesējiem, un vai mēs tādi esam. Un to mēs varam katrs pie sevis, protams, pārdomāt un mēģināt kļūt par šiem mīlestības nesējiem, bet kāds tad, kādā veidā mēs katrs nesam šo mīlestību – To mēs arī aicinām zvanīt un dalīties un stāstīt par iepazīšanās veidiem, kā jūs viens otru esat iepazinuši. Atraduši, iemīlējuši. <laughs> Jā, jo tie ceļi vienam pie otra mēdz būt tik dažādi un neparedzami. Tāpēc arī šī diena varbūt īpaši tiek izcelta un saistīta ar Svēto Valentīnu, kurš Tā kā šajā procesā bija viens no tādiem vadošajiem, nozīmīgākajiem tēliem leģendā par um, šo iemīlējušos dienu. Jo jāsaka, ka šī tiešām ir leģenda, un leģendas ir vairākās versijās, kas var būt gan apvienotas vai pavisam atsevišķas. Piemēram, viena no versijām, kā radās šie svētki, ir ir par svēto Valentīnu. Tā tad vis, visplašāk zināmākā leģenda ir par to, ka viņš laulāja jauniešus, kaut arī bija aizliegts laulāti, jo imperators svētajā Romas impērijā aizliedza laulāties jauniešiem, lai viņus varētu, domāju, vīriešu kārtas pārstāvjus varētu uh, iesaukt armijā, un uh, viņi tā kā lielāko daļu, jeb daļu no savas dzīves veltītu šai militārajai karjerai. Un uh, otrā leģenda, kas varētu būt arī turpinājums uh, šai pašai, šim pašam iesākumam, ka Svētais Valentīns tika arestēts par nepaklausību, ielikts cietumā, un viņš pats iemīlējās cietumsarga sarga meitā un pirms uh, nāves, uh, pirms uh, viņu uh, tā kā nu, viņam veica šo nāves sodu, viņš uzrakstīja šai meitenei vēstuli, un, ar kuru parakstījās ar vārdiem Tavs Valentīns. Un, un nu, vēstuli meitene izlasīja daudz vēlāk, jo viņš jau bija jau sodīts ar nāvi, bet toties šis paraksts Tavs Valentīns ir iegājies visā pasaulē ļoti populārs. Un šajā dienā rakstot šīs kartiņas vai dāvinot savam mīļotajam, arī bieži tiek parakstīts ar šiem vārdiem Tavs Valentīns. Nu, protams, vēl trešā versija ir, lai ka romiešiem bija šī tradīcija svinēt tādus luprekālijas svētkus, kad reizi gadā neprecētie izlozēja sev tādu kā partneri nākamajam gadam. Un tad arī ir ar šo zīmīšu palīdzību savā ziņā tika īstenots šie, šie romiešu pavasara jeb auglības svētki, Un, lai šo svētkus tā kā minimizētu vai aizmirstu, tad tika aizvietot ar šiem Valentīna svētkiem. Tā ir šī trešā leģenda. Taču fakts, pirmais no tādiem faktiem par šo dienu, turpinot uh, soli tālāk leģendām, ka svētais Valentīns, uh, kurš šo svētkus iedvesmoja, ka principā mēs varam runāt par diviem dažādiem Valentīniem – Viens ir 3. gadsimtā, kuru, kurš tika sodīts ar nāvi un varbūt uz kuru attiecās šie pirmās divas leģendas varētu attiekties. Bet bieži runā arī par Ternī bīskapu Valentīnu, kurš savukārt jau 15. gadsimtā arī tika sodīts ar nāvi un varētu būt, ka ir iedvesmojis šo svētku rašanos. Jā, bet uh, mēs vēl joprojām uh, klausītāji gaidām uh, tavus, uh, tavas atbildes, uh, lai tu padalies ar to, kas tavprāt ir mīlestība. Tas uh, jautājums ir tāds nedaudz filozofisks, bet tas ir kaut kas tāds, man šķiet, bez kā mēs nevaram dzīvot. Filozofisks, bet arī praktisks, jo mīlestību mēs izpaužam tomēr tādā tīri praktiskā veidā, un dažreiz uh, gribās, uh, uh, nu, lai ir kādas konkrētas dienas, lai svinētu mīlestību. Nu, mēs tur 8. martā dāvinām puķes, vai ne, atceramies sievietes, kā citas dienās viņi <laughs> nevajadzētu atcerēties, vai dzimšanas dienās atceramies savus līdzcilvēkus, tuviniekus vai draugus. Un tad arī mums liekas, nu jā, mīlestība ir vajadzīga šī diena, un tad svin šo 14 februārī, Svētā Valentīna dienu. Kad mēs lai, tā gan, vairāk it kā piedomājam. Bet, bet, tā. bet es gribētu ierosināt tādu principā, ja vajag svētā Valentīna dienu, lai svinētu mīlestības svētkus, tad tādu dienu ir daudz uh, gadā, tāpēc uh, var izvēlēties, kuras uh, dienas svinēs, jo kopumā ir ap kādiem 12 svētajiem Valentīniem. Mums ir arī pāvests uh, Valentīns bijis, uh, kurš uh, 827. gadā bija pāvests, uh, tiesa gan tikai 40 dienas, uh, bet tik un tā bija tā, ka mums uh, svēto Valentīnu pietiek, lai izvērstu šīs svinības uh, uh, vairākas reizes gadā. Piemēram, Svētais Valentīns no Viterbo mēs svinam 3. novembrī, vai Svēto Valentīnu no reakcijas 7. janvārī, un ir pat Svētā Valentīna uh, kur Palestīnā dzīvoja. Mēs svinam 25. jūlijā. Tā kā dienu ir daudz, var izvēlēties dažādus svētos valentīnus, bet galvenais, lai mēs svinētu šos mīlestības svētkus. Un, protams, es jau teiktu, ka katru dienu. Jā, un vēl viens jautājums tev, klausītāji. Kā tu, kas tevprāt ir mīlestība, ir lietvārds vai darbības vārds? <laughs> var arī padalīties ar šādu savu domu vai atziņu. Tā, bet tagad uh, nākamā dziesma, un uh, kamēr mēs gaidām tavu zvanu, un uh, man atkal ir kāds aforisms par mīlestību. Dzēja ir dabas prasība. Dzēja dzims no mīlestības. Tā ir visu dzīvo būtņu, garīgo spēku augstākā izpausme. Nu, šoreiz nebūs dzējas rindas, bet būs uh, dziesma, ko izpilda Lauris Reiniks un Alise Haija Haijima un saucās savējais. Es esmu savējais, tu savējā, un šodien mana sirds būs tavējā. Es būšu uzticams un paļāvīgs. Ar tevi kopā un tev noderīgs. Es būšu tepat vien un tu tāpat. Kā īstam draugam draugs, lai kur vecs kāds. Mēs kopā dzīvosim šai pasaulē. Vien pasaki to skaļi, neklusē. Es esmu savējais, tu savējām. Un šodien mana sirds būs tavējām mēs kopā dzīvosim šai pasaulē. Vien pasaki to skaļi, neklusē. Lai vārdi iedvesmo, lai priekāsē, tu būsi debesīs, es būšu ceļš kā mīļš ar mīļāko, tik labsirdīgs, kā kaut kas nepārspējams, bezgalīgs. Šis mirklis īpašs ir un netverams. Kā mīlestības laiks, tik pazīstams esmu savējais, tu savējā. Un šodien mana sirds būs tavējā. Mēs kopā dzīvosim šai pasaulē. Vien pasaki to skaļi, neklusē. to skaļi neklusē. Saku labdien tiem, kuri ir tikko pieslēgušies vai sāka tikko klausīties Radio Mariju. Šeit skan ēterā rīta cēliens un kopā ar tevi esmu Esaija un... Un Gatis. Un Gatis. Tā, mums ir kāds cilvēks uzrakstījis man šodien garstāvoklis uz metaforām. Mīlestība ir saule, kas ļauj ziedam plaukt, mīlestība ir vējš, kas pūš burās pretī kādai īpašai sirdī. Paldies! Būs jānorak šī metafora. Ir vēl kāds vīrs, pagaidi. <laughs> vēl kāda metafora ir uh, mīlestība, ne, Tas, ir, tas bija jautājums par lietvārdu vai darbības vārdu. Mīlestība ir lietvārds, kurš apzīmē darbību mīlēt. Tāpēc tā pastāv tikai un vienīgi darbībā. Paldies jums, ka padalījāties ar savām domām. Bet vēl joprojām gaidām gan zvanus, gan īziņas rakstiet un vai jūs svinat šos svētkus, izjūtat tos kādā īpašā gaisotnē, varbūt jums ir paredzēta arī kāda romantiskāka noskaņā pavadīta vakaru vai šo dienu. Varbūt ir kādam īpašas tradīcijas šajā dienā izveidojušās, bet vairāk par visu tomēr gribētos dzirdēt arī kādu iepazīšanās stāstu, uh, Tāpēc vēl ir laiks, vēl zvaniet uz studiju 679, 131, lai padalītos ar mums par šiem brīnišķīgajiem iemīlēšanās svētku stāstiem. Nu, runājot par pašu Valentīnu dienu, vēl pieminēšu dažus faktus, runājot par svētajiem. Un uh, svētie, kā zināms, ir uh, ļoti noslogoti arī pēc nāves, uh, šīs, pēc, pēc dzīves šīs zemes. Viņi turpina mīlēt arī pēc nāves. <laughs> jā, un viņu darbs uh, turpinās, un uh, viņi bieži vien ir ļoti noslogoti, jo ir uh, patroni, jeb aizbildņi dažādās uh, jomās un uh, lietās. Uh, Un mēs zinām, ka svētais Valentīns, protams, ir laimīgas, veiksmīgas laulības aizbildnis, bet ne tikai viņš, svētais Valentīns, ir arī sadarināto aizbildnis, tas tā kā būtu saprotams, bet vēl kas mani ļoti ieinteresēja un lika aizdomāties, kad uzzināju, ka svētais Valentīns ir aizbildnis arī biškopiem. Jā, un, tā kā tu mīli, bez manis arī bites. <laughs> un, jā, un tas man likā izdomāties, kāpēc varētu būt šī saistība ar bitēm. Varbūt, ja bitēm mēdz būt tas teiciens, ka ar bitēm nekad nevar neko zināt. Tāpat kā ar sievām. Varbūt arī ar iemīlēšanos nekad nevar zināt, jo visbiežāk sanāk tā, ka iemīlās tieši sev pretējā rakstura cilvēkā. Ja esi mierīgs, tad iemielies tādā ugunīgākā vai otrādi. Un tad bieži ir dzirdēti šie stāsti, ka mana, mana šī laulātais draugs, mans laulātais draugs pavisam atšķirīgs no manis, pavisam savādāks. Un tad liekas, ka nu, tas ir, ka nu, parasti jau līdzīgo meklējam, bet tomēr iemielamies uh, pavisam savādākā tēlā, kā bija iedomājušies savu laiku. Un, uh, tas jā, līdzīgi kā ar bitēm, kad nu, sirdī nepavēlēs un nekad nevar zināt, kā tā dzīve izvērtīsies. Un uh, vēl turpinot par svēto Valentīnu ar uh, Eh, svētajiem Katoļu eh, baznīca arī ir tāda tradīcija, ka mēs eh, godinām relikvijas, ko, kas, ir, kas nāk no svētajiem, un tad bieži, protams, tādas lietas kā tādas nelielas, manā ausīs kā tādi nelieli šausmu stāsti saistībā ar to šķiet kādas ķermeņa daļas, kurā vietā atrodas, uh, Un šajā sakarā svēto Valentīnu, ja ir vēlme tā kā pagodināt viņa relikvijas un sajust tādu viņa klātbūtni, tad viņa galvaskausu var apskatīt Svētās Marijas bazilikā Kosmedinā Romā. Un uh, citas viņa relikvijas savukārt var redzēt gan uh, Čehijā, gan Īrijā, gan Skotijā, Francijā, var sakot, pa visu Eiropu ir. <laughs> Izmetāts. Tā ka svēto Valentīnu mēs varam mierīgi satikt dažādās zemēs. Jā, un tad uh, man ir uh, tādi daži interesanti ticējumi, kas ir saistīti uh, tieši ar Valentīnu dienu. Uh, Uh, viens ir tāds, ka uh, dažās valstīs jauna sieviete kā dāvanu no vīrieša Valentīna dienā var saņemt kādu apģērba gabalu. Un uh, pastāv ticējums, ja viņa patur šo dāvanu, tad vēlāk apprecēsies ar tās dāvinātāju. Un tad es savam vīram prasīju, ko viņš man dāvinās š, šodien kādu apģērba gabalu, lai saglabātu mūsu mīlestību, viņš teica, ka savu džemperi man uzdāvinās. <laughs> Lai ir siltāk. <laughs> Jā. Un tad uh, vēl kāds uh, agrāk ļautis ticēja. Kaut kā tas viss ir vairāk saistīts ar sievietēm. Ja sieviete Valentīna dienā redz pār galvu pārlidojumu sarkankrūtīti, tā kā mums uh, Latvijā sarkankrūtīši arī ir, uh, viņa aprecēsies ar jūrnieku. Tāds ļoti un, reāls. Un Latvijā ir daudz jūrnieku laikam. <laughs> un jūras mums arī ir. Ja redz zvirbuli, tad aprecēsies ar nabadzīgu vīru un būs ļoti laimīga. Savukārt, ja sieviete Valentīna dienā ierauga zelta monētu, viņa aprecēsies ar uh, miljonāru. <laughs> un, <laughs> un vēl kāds ticējums. Um, Dažās valstīs tic, ka nākamo bērnu skaitu var uzzināt arī tad, ja Valentīna dienā pārgriež uz pusēm ābolu un saskaita, cik tajā ir sēkliņu. Nu, pie mums šķīvis daudzam laulībās, <laughs> kā pie mirsu. Jā, tradīcijas un ticējumi ir dažādi, bet šie mīlestības stāsti uh, tomēr uh, ir tādi, kas uh, uzrunā sirdis un, un uh, dāvā tādu priecīgāku skatu uz dzīvi, jo tad, kad esam iemīlējušies, tad arī esam laimīgi. Un, laimīgi būt laimīgiem, tas ir tomēr mūsu tāds aicinājums. Un, un domāju, ka Dievs dāvā šo mīlestību starp cilvēkiem tādā veidā, lai parādītu mums to lielo mīlestību, ar kādu viņš mūs ir mīlējis un kādu sagaida šo atbildi arī no mums. Un sākt praktizēties mēs varam jau šodien, jau šajā mīlestības dienā, tieši mīlot to, kas mums ir blakus. Un joprojām gaidām vēl telefona zvanus ar šiem iemīlējušos, jeb satikšanās stāstiem vai kādu citu stāstu no savas ģimenes tradīciju albuma. Jā, un vēl, lai izskan kāda dziesma, rīta cēliens gan tā tuvojās tādiem diezgan straujiem soļiem pie noslēguma, un pirms dziesmas vēl kāds aforisms par mīlestību, Nesaki, ka mīli mani šodien, ja nespēji mīlēt arī rīt. Un tad lai skan Piotra un Katerīnas Vēlicko dziedātā dziesma mūžīga mīlestība. Thank you. Tava saule, tava pasaule, viss tava godā dižēs. Tava saule, tava pasaule, viss tava godā dižēs. Mana sāpes, mani smaidī, viss tik niecīgi sirds, manas sāpes, mani smaidīja, viss tik niecīgs. Tava žēlastība mūžīgā, viss liekais dzievs, tvien mīlestība neizlīst. Tava žēlastība mūžīgā visliekais dziest, vien mīlestība neiznīkst. Tomēr mani ziedē tava paspārnē. Mīlestība savots spēcīgs, tomēr mani ziedē tava paspārnē mīlestības avots spēcīgs. Mana sāpes, mani smaidī, viss tik niecīgs. Mana sāpes, mani smaidī, viss tik niecīgs. Tava žēlastība mūžīgā viss liekais dziest, vien mīlestība neiznīkst. Tava žēlastība mūžīgā. Viss liekais dziest, vien mīlestība neiznīkst. Tava žēlastība mūžīgā. Viss liekais dziest, vien mīlestība neiznīkst tava žēlastība mūžīgā. Viss liekais dziest, vien mīlestība neizdīst. Mīlestība ir personvārds, mīlestība ir dievišķa, tā ir no dieva. Un kā teica svētais Jānis Pāvils II, nesakiet es mīlu, bet sakiet mēs piedalāmies Dieva mīlestībā, jo, ja jūs nepiedalāties Dieva mīlestībā, tad tā nav mīlestība. Pateicība Dievam par manu mūža mīlestības piedzīvojumu, kurus, kuras stāsts iesākās manas māsas kāzās – pirms 26 gadiem. Paldies, Ilona, par tavu īso liecību un par tavām domām. Jā, paldies tiešām par šo uh, uh, liecību, kas mani arī īstenībā uzrunāja. Un, uh, vai ir vēl kāda? Zin? Jā, mēs Iepazināmies pilnīgi nedomājot 19. septembrī pirms 48 gadiem. Zaksā reģistrējāmies 25. aprīlī. Pirms 15 gadiem laulājāmies 28. jūlijā. Visas dienas ir mīlestības dienas. Slava Jēzum par visu, vēl ar vienu mīlam, arī bērnus un mazbērnus. Lai Dievs svētī visus! Paldies par šīm ziņām. Vēl ir laiks, vēl var sūtīt īziņas, ēpastus vai WhatsApp ziņas. Jā, ir vēl kāds, kāda ziņa. Mīlestība ir upuris par to cilvēku, kuru esmu iemīlējusi. Jā, ļoti skaistas atziņas, dažādas. Bet turpinot runāt par Valentīnu dienu šodien, kuru mēs svinam, kurā mēs atrodamies, ja piedalāmies, uh, Um, praktiski jāsaka, ka Svētais Valentīns bija tāds kā iedvesmas avots, kā tāds uh, pamats, lai izveidotu šo dienu, jo no vienas puses uh, šķiet, ka mm, pašu uh, Valentīna dienu, šo visu iemīlējušos dienu, varētu būt, ka izgudroja tāds uh, angļu dzēnieks – es varu kļūdīties viņu uzvārdu, uzvārda nolasīšanā, nav tāds vienkāršs. Džefrijs Kosers. Viņš varēja būt, ka izgudroja šo dienu ar kādu šo īpašo savu, savām dzējas rindām, jo līdz 14. gadsimtam praktiski šo dienu jau nesvinēja. Un uh, saistībā ar to, ka pavasarī ir uh, sākās tādas, varētu teikt, kā putnu dienas, kad uh, putni sāk uh, viens otru meklēt. Uh, tāds sava, savā ziņā pavasara noskaņas veidojas, tad arī šajā dienā šis dzējnieks uh, uzrakstīja šo uh, vienu dzējoli saistībā ar to. Un, uh, Un, uh, turpinājums, protams, uh, sekoja, kā jau mēs esam pieraduši, ka viss, kas tāds uh, liels, visi lielie svētki, kad viņi tomēr komercializējas. Un uh, savā ziņā komercija, ja bizness bija viens no iemesliem, kas uh, šo dienu paspilgtināja un padarīja tādu svinamu arī, ko mēs svinam mūsdienās. Un sākās viss, protams, ar šokolādes ražošanu un uh, Savulaik šajos svētkos 75% no šokolādes ražošanas bija saistīts tieši ar šo svētku svinēšanu. Tā varētu būt viena no populārākajām dāvanām. Ziedi, jā, es kaut kur atkal lasīju, kad ziedtirgotāji. Jā. Mūsdienās šokolāde mazāk droši vien, tāpēc ka kalorijas daudz, tomēr tagad jau visi skaita viņas. Uh, un visiem ir svarīgi, kā izskatīties. Tāpēc... Bet mīļie vīrieši, sievietēm vienmēr gribās saņemt ziedus, ne tikai Valentīna dienā un ne tikai 8. <laughs> martā. Bet vēl tikai pāris dienas atpakaļ uzzināju, ka tieši šajā dienā viena no lielākajām tādām komerci iespējām, ja biznesa iespējām ir uh, balona, balona tirzniecība. Labi, vīrs, bet mums ir kāda īziņa. Visiem sveicieni un lai valda miers, veselība un mīlestība. Ar cieņu, pateicību un sveicieniem Līlija. Viņa mums arī atsūtījusi tādu sirsniņu, apsveikumu ir. Un mīlestība tā ir Dieva dāvana. Galvenais nepalaid to garām. Pal, jā, paldies jums visiem uh, rakstītājiem. Nu, man gan jāsaka, ka mūsu uh, lai, uh, raidījums ir jāsaka, beidzies. Ir pulkstens rāda 10.52 šeit studijā. Bet vēl daži noslēguma vārdi. vārdi labi. <laughs> Jā, pirms beidzam, varbūt vēl kādu īziņu paspēsim Jā. Nu, nolasīt. Bet tas, ko mēs šodien runājām gan par Svēto Valentīnu un visām šīm svinībām, jāņem vērā, ka tie nav baznīcas tādi svētki, ko mēs svinam, tāda kā fakultatīva piemiņas diena, ko varam svinēt. 1969. gadā šie svētki tika izsvītroti no liturģiskā kalendāra, jo, kā izrādās par svēto Valentīnu dzīves gaitām, trūka tādu ticamu un pierādāmu liecību – Tāpēc jau sākumā mēs runājām par leģendām, par eh, nostāstiem, tie, kas tas kas ir saistīts ar Svēto Valentīnu, taču tādas ticības liec, ticamas liecības nav. Eh, līdz ar to šī ir eh, priekš mums, tā ir tikai skaista diena atgādinājums par to, ka mīlestība ir svarīga, kad viņu nevajag palaist garām un katru dienu par to ir jārūpējas, jāaudzē jo šodien mēs svinam svēto metodiju un Kirilu. Um, un jebkuru svēto dienu, kad mēs svinam, mēs tomēr svinam arī šo mīlestības dienu, jo visi svētie ir tie, kas mīlestību ir izdzīvojuši īpašā veidā, un uz šādu svētumu mēs katrs esam aicināti, lai izdzīvotu to katru dienu un kļūtu caur mīlestību aizvien svētāki. Un, uh Es vēl gribu padalīties ar vēl kādu domu. Mīlestība ir kā plīvurs starp diviem mīlētājiem, arī starp mani aju un arī starp mani un starp Dievu, kuru es patiesībā tikai iepazīstu <laughs> dienas gaitā, savā mūža gaitā. Nu jā, mīlestība ir tāda grāmata, ko mēs lasām un lasām iedziļinamies visi dzīves garumā, un mēs varam viņu ātri pašķirstīt un tā noliktā malā nepievērst uzmanību, vai arī mēs varam uzmanīgi viņa lasīt un iedziļināties, jo arī svētie raksti, kas ir šī Dieva mīlestības vēstule cilvēkiem, mēs viņu varam vienkārši pāršķirstīt, bet mēs varam uh, iedziļināties un ar sirdi uh, sajust šo uh, Dieva vārdus mūsu dzīvē, uh, mūsu konkrētajā ikdienā. Un tāpat arī šie, šī mīlestība, kas uh, ir mūsu vidū, iedziļinoties viņu, viņā, um, uh, darbojoties šajā mīlestības gaisotnē, mēs aizvien vairāk iepazīstam viens otru katru dienu. Un, uh... Um, Neaizmirst šodien pateikt uh, tuviem cilvēkiem, es tevi mīlu, tu man esi dārgs. Gati, es tevi mīlu. Ai, es tevi arī mīlu. Un arī jūs, radījumā, arī klausītāji, mēs ļoti mīlam un aicinām piedalīties, turpināt klausīties radījumā, arī piedalīties turpmākajos arī raidījumos un arī apsveikumu stundā, stundā kas būs šodien divos, divos jā. Jā, kurā mēs atkal tiksimies, lai sveiktu varbūt jau ar dziesmām, jau ar praktisko šo mīlestības izrādīšanu vienam otram, uh, varbūt tieši aicinātu arī pārus vairāk izmantot vai sadarinātos tie, kas plāno laulāties, sveicināt, sveikt savu mīļoto šajā dienā ar kādiem īpašiem vārdiem un arī padaloties ar to, kas ir mīlestība, kas ir jūsu dzīvē, tavā dzīvē mīlestība. Paldies, ka bijāt kopā ar mums! šeit studijā. Kopā ar eh, jums bija eh, Diakons Gatis un Aija.